ala nola bide nagusietan auto metatzearen txipitzea, eta beraz ondorioaz zirkulazioaren arintzea, autoetako beraz kutsaduren gutxitzea, biztan da, zirkulazioa arintzen bali madugu doni garraio publikoak eta biztan da bizikleten pistean garratzen alko ditugu. Juritzen zaiku, denak alde dira, nioak ez dauku, egan kontrako dela, Ni ez da kontra. Alta, ez da deusik mugitzen. Ez dugu, egin behar da, oain zenta gero eta gehiago, ezagutzen jasatzen ditugu autometatze hori, alde batetik kutsadura, autoen kutsadura ere, handitzen doa hori, mm. areagotzen doa. Noaz bai, gibeletik politikoek aikulatu behar dute, pusatu behar dute.